Türkçe үйренеміз Ардақты тыңдаушылар, түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз. Алдыңғы бағдарламаларымызда осы шақ, анық өткен шақ және хабарланған өткен шақтың жіктелуін үйрендік. Бүгінгі сабағымызда болса, келер шақтың қай жалғаумен, қайда және қалай қолданылатынын мысалдармен қарастырамыз түрік тілінде келер шақ оқиға немесе құбылыс айтылғаннан кейін болатынын білдіретін шақ болып табылады басқаша айтқанда келер шақ бір істің немесе құбылыстың болашақта болатынын баяндайды келер шақ етістіктің түбіріне эджек немесе ажак жалғауының қосылуымен жасалады егер етістіктің түбірі дауысты дыбыспен аяқталса эджек немесе ажак жалғауынан бұрын бір е дауысын қосуымыз керек басқаша айтқанда төбірі дауысты дыбыспен аяқталатын етістіктерде келер шақта жалғауды ежек немесе яжак түрінде қолдануымыз керек енді етістіктердің келер шағының шектелуін мысалдармен қарастырайық geleceğim келемін келмекпін кележексің келесің келесіз келмексіз келмексің gelecek келеді келмек geleceğiz, келеміз келмекпіз geleceksiniz, келесіңдер келесіздер келмексіңдер келмексіздер gelecekler, келеді келмек немесе okuyacağım, оқимын оқымақпын okuyacaksın, оқисың оқисыз оқымақсыз оқымақсың оқиды оқымақ оу оқимыз оқымақпыз оқисыңдар оқисыздар оқымақсыңдар оқымақсыздароқиды оқымақ қадірменді радио тыңдаушылар келер шақтың жіктелуінің қалай екенін екі мысалмен көрдік басқа етістік түбірлерін де осылайша жектеуіңізге болады енді қалам мен қағазыңызды алып мысалдарды тыңдағаннан кейін жаңа мысал келтіруге тырысыңыздар geleceğim келемін келмекпін geleceksin келесің келесіз келмексіз келмексің gelecek келеді келмек geleceğiz келеміз Kelime yekpiz. Geleceksiniz. Kelesindir, kelesizdir. Kelmeksindir, kelmeksizdir. Gelecekler. Keledi, kelmek. Nemese? Okuyacağım. Okuymun, okumakpın. Okuyacaksın. Okuysın, okuysuz, okumaksız, okumaksın. Okuyacak. оқиды оқымақ Okuyacağız. Оқимыз, оқымақпыз. Okuyacaksınız. Оқисыңдар, оқисыздар, оқымақсыңдар, оқымақсыздар. Okuyacaklar. Оқиды, оқымақ. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдымыздағы апта түрік тілінде ауқымды шақ деп аталатын шақты үйренеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Hoşça kalın. Türkçe öğrenemiz.